Disse que tá revoltado e hoje não vai dar pra mim, vai dar pra mim. Então, quer saber? Faz assim, Mamar meu pau todinho. Quer saber? Faz assim. Mamar meu pau todinho Mama e mama só, só a cabecinha Passa e passa só, passa essa linguinha Coloco tu pra mama aqui, coloco tu pra mama ali Quer saber? Faz assim Mama, mama, mama, mama, mama meu pau todinho Quer saber? Faz assim Mama meu pau todinho Quer saber? Faz assim Mama meu pau todinho Mama cabecinha Passa e passa só, passa essa linguinha Vai desce, vai desce, aquece novinha Vai mexe, vai desce, aquece novinha Coloco tu pra mama aqui, coloco tu pra mama ali Quer saber? Faz assim Mama meu pau todinho, coloco tu pra mama aqui, coloco tu pra mama ali. Quer saber? Faz assim, mama meu pau todinho, mama meu pau todinho mama meu pau todinho. Quer saber? Faz assim, mama meu pau todinho. Mama meu pau todinho, mama meu pau todinho. Disse que tá revoltado e hoje não vai dar pra mim, vai dar pra mim. Então, quer saber? Faz assim, mama meu pau todinho. Quer saber? Faz assim. Mama meu pau todinho Mama e mama só, só a cabecinha Passa e passa só, passa essa linguinha Coloco tu pra mama aqui, coloco tu pra mama ali Quer saber? Faz assim Mama, mama, mama, mama, mama meu pau todinho Quer saber? Faz assim Mama meu pau todinho Quer saber? Faz assim Mama meu pau todinho Mama e mama só só a cabecinha Passa e passa só, passa essa linguinha Vai desce, vai desce, aquece novinha Vai mexe, vai desce, aquece novinha Coloca o tu pra mamar aqui, coloca o tu pra mamar ali Quer saber? Faz assim Mama meu pau todinho, coloca o tu pra mamar aqui, coloca o tu pra mamar ali. Quer saber? Faz assim, mama meu pau todinho, mama meu pau todinho mama meu pau todinho. Quer saber? Faz assim, mama meu pau todinho. Mama meu pau todinho. Mama meu pau todinho.